Amen. Telaminais Dievas, atsiverskime šį vakarą raštą. Saliamono meilės giesmę. Aštuntas skyrius, šešta eilutė. Ar gera būti viešpaties namuose? Giesmių giesmė, aštuntas skyrius, šešta eilutė. Laikyk mane kaip anspaudą prie savo širdies, kaip apyrankė ant rankos. Meilė yra stipri kaip mirtis. Aš noriu, kad jūs pasiklausytumėte citatos iš pamokslo, kurį brolis Brahamas pavadino meilė šrifporte 56 metų. Tokia bus šiandieninė tema. Pasiklausykite. Ta stipri, galinga meilė. Ji užkariauja, įveikia, Štai apie ką aš norėčiau kalbėti. Ta stipri meilė. Pasiklausykite likusios dalies. Ta stipri meilė, ji užkariauja. Tu gali užkariauti savo vyrą. Jeigu jis neina į bažnyčią ir pykstasi su tavimi dėl to, kad tu eini, tiesiog melskis. Nebandyk jam to primesti, jeigu taip darysi, tai neveiks. Jei tu iš tiesų širdyje turėsi tokią meilę, jo sielai, jis žinos apie tai ir nesijaudinki, vyras yra pašventinamas tikinčia žmona ir atvirkščiai. Tu neapgausi, tu negali apgaudinėti, tai turi būti tavyje ta meilė, ta stipri meilė. Palenkime galvas maldai ir paprašykime, kad Dievas kalbėtų mums. Dangiškasis tėve, mes iš tiesų dėkojame tau už privilegiją, kurią turime susirinkti čia su tavo vaikais dar sykį Tai iš tiesų yra mums privilegija viešpatie šlovinti, gėdoti, liaupsinti, dievinti, garbinti tave. Tai nėra tiesiog emocijos kylančios iš širdies. Mūsų širdis yra paliesta meilės. Aš meldžiu, kad tu kalbėtumai mums šį vakarą, tai mūsų širdis bus apšviestos Dievo meilė. Jėzaus Kristaus vardu meldžiame. Amen. Talaminais Dievas galite sėstis. prašyti to, ko nuotaka iš jo paprašė. Laikyk mane kaip anspaudą prie savo širdies, kaip apyrankę ant rankos. Jie juk galėjo paprašyti daugybės dalykų. Duoki man įstatymą, duoki man daugiau įstatų, daugiau dalykų, kurių turiu laikytis. Duok daugiau reikalavimų, kuriuos turiu atitikti bet vietoj to ji prašo meilės. Meilės, kuri yra beveik nesuvokiama. Tik tie, kurie ją turi, gali suvokti ją, nes ji mato sąjungą, vienybę tarp jos ir jaunikio. Ji įvardina ją kaip stipri, kaip mirtis. Pasakysiu štai, kad draugai, pagrindinė problema, dėl kurios dauguma žmonių negali teisingai gyventi, yra ta, kad jie nemyli tinkamai Dievo. Jeigu jie mylėtų Dievo tokiu būdu, kaip jie myli filmus, narkotikus, alkoholį, sportą ir visus tuos dalykus, tuomet jie neturėtų problemų su meilė Dievui. Dauguma myli Dievą, taip, jie myli jį, tačiau jie myli jį iš dvasios sferos, ne iš sielos. Jeigu jie iš tiesų jį mylėtų ir jis būtų jų sielų mylimuoju, tuomet juose kažkas būtų tokio, ko Dievas be paprašytų, tai nebūtų per daug. Jeigu Dievas paprašytų nesirengti atitinkamų būdų, nedaryti to, koks tai reikalavimas. Paimkime žmogų, kuris yra įsimylėjęs alkoholį tas žmogus pažemins save. Jis išleis savo nuomos pinigus, automobilio. Jis padarys viską, kas yra reikalinga tam, kad jis išpildytų tą meilę, savo gyvenimo meilę, gėrimą. Jis liks kvailio vietoje, kai bus prisigėręs. Jis atneš negarbę žmonai, jis turės girtuoklio reputaciją, beverčio žmogaus reputacija, kuris nieko negali pasiekti, negali apmokėti sąskaitų, manai, kad turi neigiamą reputaciją būdamas Dievo vaiku, o kaip turėtume jaustis, jeigu būtumei alkoholikas, turėtume alkoholiko reputaciją, turėtum gerti tik dėl to, kad myli alkoholį. Moteris, kuri yra paleistuvė, arba narkomanė. Mano giminėje yra šeimos narys, kuris prieš kelias savaitės buvo paguldytas į ligoninę. Jam atliko daugybę tyrimų. Jaunas vyras, 20 kelių metų, tačiau jis yra taip įnikęs į narkotikus, jo kraujyje rado 10 skirtingų narkotinių medžiagų vienu metu. Jo inkstai beveik atsisakė funkcionuoti dėl kokaino ir kitų narkotinių medžiagų, kurios buvo jo organizme. Ar žinote, kodėl jis tai daro? Dėl to, kad jis myli tai taip stipriai. Jis užmuš save, jeigu tai bus reikalinga tam, kad patenkintų tą troškimą sieloje. Ar tai nekeista? Tai yra labai keista. Žmonės siekia tokių kraštutinumų, kad patenkintų kažką, kas faktiškai gali juos užmušti. Jeigu šiek tiek perdozuosi, viskas. Šis jaunuolis iš mano giminės be jokios abejonės neturėjo tokių norų ir ketinimų, kai pirmą kartą surūkė marihuaną. Jis tai pradėjo daryti, būdamas grupėje, nenorėjo išsiskirti iš kitų, tačiau jis neturėjo tokių ketinimų papulti į šią būseną, kurioje yra dabar jį išmetė iš darbo, jo mama dabar turi sėdėti šalia jo lovos ir turi stebėti kiekvieną mažą judesėlį, kurį jis bando padaryti. Ar žinote, kodėl jis tai daro? Nes jis turi tokią meilę ir ilgesi savo sieloje išpildyti tą troškimą. O, pasakysiu jums štai, ką norėčiau pamatyti kai kurios žmonės taip mylinčius Dievą kuriems nesvarbu, ar juos vadina šventeivomis, jiems nesvarbu, jeigu kas nors pasakys, na, tu dabar įsiaudrinsi emociškai. Jiems nesvarbu. Jiems nesvarbu, jeigu pasakysi, na, tu dabar per garsiai rankomis ploti pradėsi, arba tu ten dar kažką padarysi. Jiems nesvarbu, ką kiti sako apie juos. Pasakys, o, kokie tavo ilgi plaukai, sijonos, tu kažkokia scenamadė. Jie nekreipia į tai dėmesio, jie yra taip įsimylėję į Kristų, ar tai jaunas žmogus, ar vidutinio amžiaus, ar senyvo amžiaus, tai jiems nerūpi, jie yra taip įsimylėję į jį, jis yra jų sielos varomąją jėga, jie privalo jį turėti pirmiau negu bet ką kitą. Nemažai žmonių žinioje ir kai kurie iš jūsų čia sėdinčiųjų turi Dievo tiek nedaug, kad esate nelaimingi, apgailėtini. Tik tiek te turite, Verškis į priekį, perdozuok į dievų. Jis paguldys tave ne į ligoninę, o į dangų. Nebūk toks apgailėtinas sėdintis bažnyčioje. Pasigerk šventai dvasia. Gauk tikrą atgimimą iš aukšto ir būk stimuliuojamas Dievo jėga iki tokio ligmens, kad dings meilė pasauliui. Jos prašymas yra Aš noriu tokio tipo meilės, kuri bus tokia stipri, ji bus sulyginta su mirtimi. Aš nenoriu tiesiog įstatymo, ji žino, kad su jie ateina ir įstatymas. Aš noriu tiesiog galima, negalima, bet tai yra dalis tarnavimo Dievui. Bet jis sako, aš noriu meilės, kuri yra tokia nenugalima, ji nugalės pačią mirtį. Aš suprantu, kad yra tokie žmonės, kurie negali suvokti tokios Dievo meilės, tokio ligmens, nes jie niekada nepažino Dievo tokiu būdu. Jie pažino jį kaip išgelbėtoje, kaip išteisintoje, kaip išgydytoje, tačiau niekados nėra jo pažinę kaip mylimojo, kaip ta nuotaka, apie kurią pamokslaujame. Mes gyvename didingų paradoksų metu, nes nuotaka bando atrasti, kas jį tokie yra ir iš Dievo malonės jį tai padarys. Tuo pačiu metu žmonės sėdi bažnyčioje ir sako, na, nežinau, negavau jokio palaiminimo, na, tu esi blogoje būsenoje. Yra tokie žmonės, kurie apsisprendžia daugiau netarnauti Dievui, nenori gyventi dėl viešpaties, o tuo pačiu metu nuotaka kyla aukštyn, aukštyn, aukštyn, arčiau, arčiau, arčiau Dievo, Taip visuomet buvo, kad išėjimo metu žmonės turėdavo pasirinkti. Aš ir tu turime padaryti savo į pasirinkimą. Žinote, kai mes kalbame apie meilę, paklausykite brolis Brankamas, jis kalba apie meilę, jis sako, tai yra pati didingiausia, stipriausia jėga esanti žemėje. Ar galite įsivaizduoti? Mes kalbame apie amžių, tai yra 1955-ieji. Žemėje jų buvo pristatyta atominė vandenilinė bomba, Jie įsiveržė Dievo laboratoriją, kur yra uranas, plutonis ir tokios medžiagos. Tos medžiagos buvo laikomos labai galingomis. Ir žinant visą tai, brolis Branhamas pasakė, meilė yra pati galingiausia jėga žemėje tikra nuotaka turėjęs tokį lygmenį ir gelmę meilės, apie kurią pasaulis nieko nesupras. Nors žmonės sakys, aš myliu Dievą, aš noriu eiti į dangų, tačiau nuotaka išgyvens tokią meilę iš savo gelmės, savo viduje, apie kurią tik tai kiti gali kalbėti. Draugai, jūs to negalite pamėgdžioti, nes tai yra Dievo žodžio, Dievo širdies atsiverimas – šitame meilės ligmenyje. Tai yra kažkas, ko tu negali pamėgdžioti arba padirbti. Tu gali ateiti bažnyčio, muzika groja, visi ploja, kaip gražu, kaip gerai viskas. O velnės gali greta stovėti. Vyras gyvenantis su svetima žmona gali šaukti, kalbėti kalbomis, tačiau tu negali pamėgdžioti šios meilės veros, nes tai yra tik tarp nuotokos ir jaunikio. Amen. Žiūrėkite, brolis Brakamas pasakė, aš manau, kad pati galingiausia, didingiausia jėga esanti žemėje tai meilė. Jis pasakė, ar norėtumėte, kad aš jums šiek tiek apie ją papasakočiau? Jis pasakė, po to galbūt jūs manęs nemylėsite taip kaip dabar. Ar tai nekeista? Jis pasakė, nes aš jums viską apie ją pasakysiu. Pati didingiausia jėga esanti žemėje tai meilė. Nėra nieko, kas nugalėtų meilę nuotaką žvelgsi tai. Ir mes visi žinome, kad yra toks siaubas, kalbant apie mirtį, nes mirtis yra kažkas nematomo. Mes iš tiesų apie tai daug nežinome. Mes galime paskaityti apie tai rašte, žinioje, galime pakalbėti su tais, kurie tvirtina, esą jie buvo ir sugrįžo iš ten, bet iš tiesų nežinome. Tačiau nuotaka pasakė, aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad mano meilė tau yra didingesnė už mirtį. Mano meilė tau yra tokia stipri jėga, Draugai, ne tik mes galime tai pasakyti, mūsų viešpats Jėzus gali mums pasakyti lygiai tą patį. Jis pasakytų jums, mano meilė jums yra didingesnė už mirtį, už pragarą, už pragaro gelmes, už ligas, didingesnė už visus jūsų negalavimus. Brolis Branhamas pasakė, moteris gali būti tokia apgailėtina, kad net šunis ant jos neloja. Tai tikrai blogai. Ji gali būti tokia puolusi, kad net šunis nelos ant jos jos vardu. Bet jis pasakė, jeigu ji įsitvers šią Dievo meilę, Dievas gali perkeisti ją į dievišką šventąją. Amen. Jis pasakė, nėra nieko, kas galėtų nugalėti meilę, nesvarbu, kas tai būtų. Kur tu bebūtum, galbūt ar tu gėdi, ar tu šoki dvasioje, ar kalbi kalbomis, galbūt paspaudė vyresniesiems rankas, galbūt pakrikštė tave tris kartus į priekį, tris kartus atgal, bet kol meilė neįsišaknyja tavo širdyje, tu esi ne Dieve tu nesi Dieve. Tu privalai turėti meilę, nes meilė yra pati stipriausia jėga žemėje. Ar tai nekeista? Nuotaka giesmių giesmėje. Štai ji prašo kažko Senajame testamente, į ką atsako brolis Brankamas po visų tų tūkstančių metų, po to, kai tai buvo ištarta. Kodėl? Nes yra kažkas, kas išėjo iš Dievo proto Tai buvo daugiau negu tik tai Dieve, duok man dar vieną įstatymą, duok man kažką, ką aš galėčiau daryti. Draugai, legalizmas niekada nesukurs paėmimo, reikalinga Dievo meilė, kuri apšvies mūsų širdis. Pasiklausykite, man labai patinka šis teiginys. Jis sako, aš matau Adomą ir Jėvą, pirmuosius mylimuosius pirmąją porą, štai jie Edeno sodė. Aš matau, kaip Adomas apkabina rankomis savo mylimąją, tam, kad išeitų iš sodo po to, kai nusidėjo. Nes Dievas juos nuteisė Ir jis pradėjo žingsniuoti apkabinės rankomis savo mylimąją. Adomas nebuvo suvedžiotas, jis neprivalėjo išeiti, bet jis išėjo dėl to, kad mylėjo savo žmoną. Jis išėjo su abejomis akimis plačiai atmerktomis. Jeigu jai būtų tekę eiti į kankinimus, jis būtų ėjęs drauge. Ta stipri meilė. Nejaugi Adomas turėjo tai omenyje? Aš galiu būti prarastas. Aš galiu būti faktiškai pasiūstas į pragarą, jeigu aš padarysiu tai, jeigu išeisiu. Jeigu aš atsisakysiu dievystės, jeigu aš atsisakysiu avinėlio gyvenimo knygos, nusavybės dokumento. Ne tik aš galbūt susidursiu su rizika prarasti bendravimą su Dievu, aš faktiškai galiu eiti į pragarą. Tačiau aš ją myliu taip stipriai. Aš noriai išeinu. Pasiklausykite. Brolis Brankamas pasakė, kai Dievas pažvelgė žemyn ir pamatė tą meilę, ji buvo tokia didi. Jis pats negalėjo to atlaikyti. Štai apie kokią meilę kalbame. Dievas buvo taip paliestas, kad žmogus pažvelgs į savo žmoną ir mylės ją taip stipriai, jog Dievas pasakė, aš negaliu to atlaikyti. Aš negaliu. Aš tiesiog negaliu atlaikyti tokios meilės. Žinote, ką jis pasakė? Brolis Branhamas pasakė, kai jis pažvelgė ir pamatė tokio tipo meilę žmoguje, tai buvo taip didinga, kad jis pats negalėjo to atlaikyti, todėl Dievas pasakė, aš nusileisiu. Ir aš taip pat eisiu kartu, kaip Adomas ėjo su savo žmona. Jeigu tu taip ją myli, Adomai ją, kad esi pasiruošęs eiti į pragarą, aš irgi nužengsiu, nusileisiu ir aš eisiu į pragarą taip pat. Tu ją taip myli, kad nori išeini, palieki rojų Ar suprantate, kodėl Dievas tai pasakė? Dievas galėjo vaikščioti pirmin atgal Edeno sodą ir pasakyti, Edenas daugiau be jūsų nėra toks pats. Jis nebus daugiau toks pats kaip anksčiau. Aš ateisiu į bažnyčią, kur mes susitikdavome, bet tai nebus taip pat kaip anksčiau. Aš nusileisiu ir tarsiu tą žodį meilė. Aš žvelgsiu jūs iš tolumos, bet tai nebus kaip anksčiau. Aš nužengsiu, kad paguldyčiau jūsų lovas po tais medžiais, bet jūsų ten nebebus daugiau. Jeigu jūsų čia nebus, aš irgi nenoriu čia būti. Nenoriu jūsų sugluminti, bet jeigu danguje nebus nuotokos, pats Jėzus Kristus nenorės būti ten. Kaip žmogiška meilė galėjo pasireikšti iki tokio ligmens, kad tai palėtė Dievą ir jis pasakė, aš negaliu to atlaikyti. Aš, aš negaliu atlaikyti to. Draugai, tai buvo daugiau nei žmogiška meilė. Adomas veikė Kristaus vietoje. Atkreipkite dėmesį oh, nedidelėme pamoksle pavadinimu Jobas. Jis pasakė, Dievas taip pamilo pasaulį, jog jis atidavė, o Adomas taip pamilo Jėvą, jog jis išėjo. Dievas taip pamilo pasaulį, jog jis atidavė. Žinote, žinioje mes kartais matome, kad mes it bėgiojame su liniuotė rankose ir matuojame kitų rankovių ilgį ar plaukų ilgį ir galvojame, kad tai yra ištikimybė Dievui. Tačiau tokiu būdu mes praleidžiame svarbius meilės faktorius. Turi būti taip atsidavęs Dievui, taip mylėti jį. O, tai nėra sunkus nuobodus darbas eiti į bažnyčią. Tau niekados neturi būti įsakoma eiti į Dievo namus. Tu esi puolęs, jeigu nenori eiti į bažnyčią ir tau kažkas turi sakyti, einam į bažnyčią. Įsivaizduokite seną girtuoklį, kuris sako šį vakarą, o žmogau šeštadienio vakaras, eh. Spėju šį vakarą eisiu į barą. Žmogau, aš tai bijau to. Aš žinau, ką ten darysiu. Aš apsijuoksiu, tapsiu kvailiu. Ten gros ta muzika, baro, sėdėsiu ten, verksiu kaip nežinia kas. Ten bus dainuojama, kaip kažkas kažką netai padarė apie nelaimingą meilę dainos, aš ten verksiu, gersiu, prisigersiu, visą savaitę dirbau ir atlyginimą išleisiu veltui. Norėčiau, kad nereikėtų man ten eiti. Bet žinote ką, draugai, jie faktiškai turi džiaugsmo valandas. Ankstyviesiems, kurie tiesiog negali išlaukti, kol sutems. Jie negali išlaukti, Jie atsidaro anksti dėl tų, kurie nori džiaugsmo valandų. Kodėl? Kad jie galėtų daugiau verkti, daugiau meluoti, daugiau išleisti, daugiau apsijuokti. Jeigu jie noriai tai daro dėl kepenų cirozės ar visokiausių kitokių lygų, nesėdėkite rodydami mane pirštu, jog aš pasigrįšiu šventąją dvasę laikas nuo laiko. O, ji nesukels jums kepenų cirozės, ji išgydys ją, ji nesusargdins tavo širdies, ji išgydys ją. Tas dalykas vadinamas meilė. Dievas taip pamilo pasaulį, jog jis atidavė. Adomas taip pamilo Jėvą, kad jis išėjo su ja. Kristus taip pamilo bažnyčią. Adomas išėjo su Jėva jos neteisume, jis žinojo, jog ji neteisi. Jis, Adomas, buvo nekaltas. Bet ji buvo kalta, jis pasakė, pasiklausykite. Ir Kristus pažvelgia į bažnyčią, žinodamas, jog ji neteisi. Visgi Kristus išėjo kartu su mumis, kad užimtų mūsų vietą kaip nusidėlis. Akivaizdu, kodėl jį prašė meilės. Akivaizdu, kodėl jį pasakė, laikyk mane kaip anspaudą prie savo širdies, originalė užsirišk mane, arba kaip apyrankę ant rankos, insigniją ant dešinios rankos. Aš prašau meilės, o ne ilgų plaukų, ar sijono, ar maldos, aš prašau meilės, nes meilė yra stipri kaip mirtis. Aš žinau, kad kai kuriuos žmonės tai apsunkina, kai kalbėjo apie tai, Kristus atstovavo save su bažnyčia, o bažnyčia buvo pilna nuodėmės, pasmerkta. Jo siela nuėjo į pragarą. Dievas nebūtų pasiuntęs jį į pragarą tyrų. Jis turėjo pasiūsti jį pasmerktų, nuteistų. Draugai, žinau, kad tai mus suglumina, bet paklausykite. Kristus mirė, būdamas neteisus. Ar galite suvokti tai? Kai jis kabėjo ant to kryžiaus, paskutinės valandos, paskutinės akimirkos, aš nežinau, bet pamokslę, viską pleidžiant Finikse, pranašas mums pasakė, kad jis atsisakė sunystės. Jis negalėjo būti sunumi ir nusidėjėliu vienu metu. Jis turėjo atsisakyti savo sunystės tam, kad taptų nusidėjėliu. Tam, kad paimtų nusidėjėlius ir padarytų juos sunumis. Kokia meilė. Akivaizdu, kodėl nuotaka prašė. Jis nesakė, duokime man tarnautoje, duokime man pastorių, duokime man įstatymus, žinias. Aš prašau meilės. Meilė. Duoki man meilę broli Don, jeigu aš galėčiau nustoti kirpti plaukus, galėčiau atsisakyti televizijos. Ne, draugai, tai ne tai. Tau reikia meilės, tau reikia daugiau jos. Jeigu aš galėčiau nustoti gerti, atidėti cigaretės į šalį, jeigu aš galėčiau tiesiog pasnikauti, ne, tau reikia daugiau meilės, Dievo meilės. O tas ir tas tą padarė prieš mane, man taip sunku, duokim man citatų. Ne, tau reikia daugiau Dievo meilės atleidimui. Atkreipkite dėmesį, jis pasakė, Dievas negalėjo pasiūsti Kristaus į pragarą, Tyro. Ir kai jis mirė, jis sušuko Eli Eli Lema Sabachtani. Tai reiškia, mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai? Ką? Palikai? Kodėl jis buvo paliktas? Nes buvo nusidėlis. Antrasis Adomas išėjo su savo Jėva. Garbė Dievui. Kodėl? Kodėl? meilė. Ta stipri meilė. Brolis Brahmas pasakė, Kristus mirė neteisus. Kristus mirė būdamas nusidėliu. Jis pats niekados nenuodėmiavo, bet jis prisijėmė mūsų nuodėmės ant savęs. Broli Roni, kiekvieną kartą, kai tu melavai, klaidingai pasielgiai, Tai buvo ant jo. Žinote, krikščionys, kaip jūs jaučiatės, kai kažkas siaubingo padarote arba klaidą padarote, jaučiatės tokiais purvinais, ačiū Dievu už tą jausmą, nes kai kurie jo nebejaučia. Kai kažką neteisingai pasakai ar padarai, arba mintis neteisinga užsilieka tavo prote, tu sakai, Dieve, aš turiu atgailauti, Dieve, nuplauki mane nuo to. Ar galite įsivaizduoti dešimtis milijonų apgavyščių? Kai kurie iš jūsų paleistuvavote anksčiau, kai kurie iš jūsų darėte visas įmanomas nuodėmes. Žmonės net šioje nuotakoje darė visas įmanomas nuodėmes, apie kurias tik tai galima pagalvoti. Ir štai vienas žmogus neša visą tai, kiekvieną nesantokinį santykiavimą, kiekvieną melą, kiekvieną girtuokliavimą. Ir vienas žmogus jaučia visą tą kaltę viešpatė Dieve. Akivaizdu, kodėl jį pasakė – meilė. Meilė. Aš prašau meilės. Nes meilė yra stipri kaip mirtis. Pasiklausykite, brolis Brankamas vėl sako meilė, ta stipri jėga. Jie varoma moteris mesis tiesiai į ugnies liepsnas, kad išgelbėtų savo vaikelį. Jeigu jis žino, kad turi išgelbėti ir galbūt net žūti, nėra nieko stipresnio už meilę. Man patinka sekantys žodžiai. Meilė padarys tave pasitikinčiu arba leis tau pasitikėti. Amen. Daugumai tikinčiųjų žinia reikia tokio pasitikėjimo. Meilė leisto pasitikėti, kai kuriuos sužeidė pamokslininkai prieš daugybę metų ir nuo to metų jūs neturite pastoriaus. Tai ką jūs darote? Jūs sakote, aš klausysiu daugiau pranašo pamokslų, įsigijote kompiuterį, patys tyrinėjate raštą, žinę, sakote, te būna palaimintas dievas, manęs daugiau niekas nesuvedžios, aš pats tyrinėsiu, nagrinėsiu raštą. Jūs bandote patys tai padaryti, o aš nebūsiu suvedžiotas, niekas manęs nenuvils daugiau trūkumas yra pasitikėjimo srityje. Tu nepasitikė, aš nepasitikiu žmonėmis. Ne, ne žmonėmis tu nepasitikė, o Dievu. Tu netiki, kad Dievas gali paruošti pastorių, kuris galės teisingai gyventi šią dieną. Netiki, kad Dievas gali paruošti evangelistą, kuris galės gyventi teisingai. Tu nepasitiki Dievu, todėl pasitiki savo sugebėjimais. Pamokslausite drauge, ar tik žiūrėsite? Pažvelkite, jis sako, meilė leis tau pasitikėti, padarys tave pasitikinčių. Meilė neturi baimės. Meilė išveja baimę. Aš pastebėjau tai savo susirinkimuose, kai su žmonėmis kalbi, matai, kad didžiausias dalykas juose yra baimė. O kas sukelia baimę? Pasitikėjimo trūkumas. Jeigu tau trūksta pasitikėjimo, tu bijosi, bet jeigu tu myli, meilė išveja baimę. Išgirski nuotaką kaip aš ir tu. Iš vis pasiruošime paėmimui šią valandą. Ši žinia iš mūsų reikalauja daugiau, broli, nei mes patys galime pasiekti. Ji reikalauja daugiau nei bet kuris mirtingasis gali pasiekti. Brolis Branhamas negalėjo gyventi šią žinią pats iš savęs. Kristus yra reikalingas, kad tai padaryti. Kuo daugiau mes išgirstame, kuo daugiau suvokiame, mes sakome, mums reikia pagalbos ir šito ir kitoj srity. Tu pastoviai save teisi tuo, ką žinai, tuo, kaip elgiesi, tu pastoviai būsi pasmerktas, bet aš prašau meilės, aš prašau meilės šį vakarą, aš prašau savo jaunikio meilės. Pasiklausykite. Meilė turėtų saugoti namus. Meilė tai didingiausia jėga, kuri buvo suteikta žmogaus valdžiai. Namai, kurie nėra ugdomi meilę, nėra namai. Vyras ir žmona, kurie nemyli vienas kito iš tiesų, jie negali pasitikėti vienas kitu. Meilė ir pasitikėjimas. Atkreipkite dėmesį, čia nuotaka ji prašo tokio tipo meilės, kuri yra stipri kaip mirtis ir žiauri, tas pats graikiškas žodis, pavydi ir žiauri. Kokios meilės jį trokšta. Ji nori kažko, kas bus taip šventa, kas užvaldys ją iš vidinių gelmių ir susijęs jos sielą su Dievu, kad niekas negalės jos atitraukti. Pasiklausykite, jis kartoja, meilė tai stipri jėga. Kai meilė pasireiškia ir kai jos jėga išsenka, tada įsiterpia suvereni malonė ir išreiškia tai, ko toji meilė prašė, arba išreiškia objektą, kurio prašė meilė. Viešpatė Dieve, padėki mums, pasiklausykite, kai meilė pasireiškia ir kai jos jėga išsenka, tada įsiterpia suvereni malonė ir išreiškia tai, ko toji meilė prašė, tą objektą. Dėl šios priežasties mes turime šiandien išgelbėtoje. Dėl to, kad Dievas taip pamilo pasaulį, Jis išreiškė. Žiūrėkite, meilė išreiškia išgelbėtoje prieš pasaulio sutverimą. Dievas su šia didžia meilė, jis yra pirmasis meilės šaltinis, mes žinome, tada yra žmogiškoji meilė, ji it mažas upeliukas iš didelės upės, kuris teka vis toliau ir toliau, ir po to užsiteršia žmoniją. Dievas išreiškia tokią meilę. Tačiau upė teka iki atitinkamo ligmens, ateina malonė, paima objektą ir išreiškia jį tam, kad būtų išpildyta dieviškos meilės pilnatvė. Pasakysi, o jeigu galėčiau per savaitę perklausyti šešis pranašo pamokslus, žinau, kad būčiau arčiau Dievo. Jeigu galėčiau padaryti tą, aną, jeigu aš galėčiau atsisakyti pykčio, ar žinai, ką darai? Tu žiūri tuos dalykus, kuriuos pats gali padaryti. Leisk Dievo meilį išreikšti tą objektą. Ne tai, kad negalima daryti to, tą galima, mažos nuodėmės, kurių negalime įveikti. Kodėlgi mums neatėjus prie pačio šaltinio meilės? Visų tų dalykų trūkumas mūsų gyvenime yra dėl to, kad mes neturime tinkamo kiekio ir ligmens meilės. Ji nepulsuoja mūsų sielose, mes bandome patys padaryti tai. Ar galite įsivaizduoti berniuką, kuris bando priversti mergaitę jį pamilti? Jis nuperka jai saldainį, pakabuką kažkokį tai ar kompaktinę plokštelę, jis siunčia tas dovanas jai. Jis nuperka jai žiedą, dar kažką. Ką jis bando padaryti? Jis bando atkreipti jos dėmesį arba susižavėjimą, bet koks yra tas stebuklingas mygtukas moteryje, kuris yra paspaudžiamas ir moteris įsimyli. Ar tai dovanos? Jeigu ta moteris nemyli jo, ji gali branginti jo dovanas, Bet jei ji jo nemyli, ji niekada neprivers savęs pamilti. Kažkas turi vykti tarp jų, kas savaime išlaisvins kažką iš jo jai ir iš jos jam. Jis gali nupirkti jai pilį. Ten gali būti princai, karalienės. Jis gali viską jai nupirkti, bet jis jos neturės. Gali ateiti koks nors vargšas, kuris net nemoka becėlės ir jis pasakys, labutis. Ir jis pasakys, o... jis gali dvokti. Jis gali važinėti su senu, sudaužytų 47 Fordu. Galbūt jis neturi gerai apmokamo darbo, jis neturi išsilavinimo. Bet staiga, ta mergina nuo kulnų iki pakaušio įsimyli tą vyruką. Rodos, tai net neturi jokio paaiškinimo, jis neturi potencialo, jis neturi gero darbo, bet jis turi meilę, o tai yra svarbiausia. Pažiūrėkite, tas pats principas kaip mes galime paimti žinę ir disciplinuoti, auklėti žmonės, kad jie mylėtų Dievą. Nedaryk to, negalima to, nedaryk to, nedaryk to, negalima to, negalima ir ano. Jeigu tas kažkas neištinka jų širdžių, nėra perdodama iš pačio mylimojo jiems, o mes bandome juos nuplauti, išvalyti, paruošti, slepiame tuos ožio ragus ir sakome, tai neragai, tai didelės ausis arba tuos plaukus ant galvos sakome, tai ne oška, tai avis, jie vis. Daugybę savo gyvenimo metų praleidau darydamas tuos dalykus, bet atradau, kad tai yra laiko švaistimas. Jeigu jie neįsimyli su Dievu, aš švaistau savo laiką tuščiai. Amen. Broli, jeigu jie įsimyli jį, visi tie galima, negalima, tampa nebelegalizmu. Tu sakai taip viešpatė, taip viešpatė. Pasiklausykite. Aš manau, kad meilė tai yra didingiausia jėga pasaulyje. Nėra nieko stipresnio už meilę. Kalbos pasibaigs, pranašystės apvils, pažinimas išnyks, meilė išlieka per amžius. Štai kas skatino Dievo širdį pasiūsti Kristų į žemę. Jeigu Dievas būtų paskatintas įsipareigojimu, teisinių įsipareigojimų. Aš sukūriu apgailėtiną žmogų, jis tiesiog negali pats susitvarkyti. Aš žinau, kad jisai apgailėtinas, aš turiu įsipareigojimą dabar siūsti ten išgelbėtoje, aš įsipareigojęs esu. Tuomet tokiu būdu mes turėtume dieviškai atsakyti į Dievo žodį. Na, aš noriu rūkyti, bet aš jaučiuosi įsipareigojęs. Brolis Donis pamokslauja prieš mane, prieš mano tas cigaretes. Turiu įsipareigojimą dabar mesti. Nemes dėl manęs, brangusis. Mes krūkyti dėl Dievo. Atsisakyk Winstono, Malboro ir kitų. Jeigu tu nustoji tik dėl manęs, tai tau jokios naudos nesuteiks. Jeigu nustoji tai daryti tik dėl to, kad prieš tave bus pamokslaujama, tai tau jokios naudos nesuteiks. Bet jeigu tu įsimyli, jeigu tu įsimyli, Dievas nepasakė, ech, žmogau. Adomai, pažiūrėk, ką pridirbai. Dabar esu įpareigotas. Vargė. Dabar turėsiu siūsti išgelbėtoją, kad išgelbėtų jūs, apgailėtinus žmonės. Bet Dievas iš meilės. Dievas taip pamilo, jog jis atidavė. Ne dėl teisinio pagrindo, jis pasakė, Aš noriu tai padaryti. Aš noriu tai padaryti taip stipriai, kad jūs net neįsivaizduojate kaip stipriai. Aš noriu duoti jums šventąją dvasę daugiau negu jūs jos norite, išgelbėti, išgydyti labiau negu jūs patys to norite. Ar galite įsivaizduoti, jeigu aš ir tu galime pasiekti tokią meilę, kuri gyventų mūsų širdyje, sakytume, Dieve, aš gyvenu teisė ne dėl to, kad bijau eiti į pragarą, darau tai, nedarau to, ne dėl to, kad bijau, kad tu pasiūsi mane į kankinimą, Ne, aš tai darau dėl to, kad myliu tave. Aš myliu tave. Ar galiu tęsti? Ar jums tai patinka labiau už skanėstus, už obolius, biskvitus? Gerai. Žiūrėkite, jis sako, <laughs> meilė tai didingiausias dalykas pasaulyje. Tai skatino Dievo širdį pasiūsti Kristų žemę. Tai yra pati stipriausia jėga pasaulyje. Jeigu pastebėsite, velnės visuomet yra nepykanta. Ir kai žmonės neapkenčia kieno nors, pasiklausykite atidžiai, atminkite, tai yra siaubingas velnės. Neapkesti ar nemėgti. Manau, pakartosiu iš klausimai ir atsakymai 1959-ieji, jeigu norite mane patikrinti, tai yra siaubingas velnės. Neapkesti arba nemėgti. Tu gali nemėgti kieno nors būdo, bet jeigu tu neapkenti asmens, esi bėdoje ant tavęs velnės. Nagi bažnyčia, nenutilkite. Atminkite, Šitonas veikia nepykantos sferoje, Dievas meilės. Nuotokos prašymas buvo duoki man meilę. Duoki man meilę. Kokią meilę? Tokią stiprią, kuri bus kaip mirtis stipri. Jeigu jūs nieko prieš, perskaitykime tą pačią rašto vietą. Giesmių giesmė 8.6. Laikyk mane kaip anspaudą prie savo širdies, kaip apyrankė ant rankos, meilė yra stipri kaip mirtis, pavydas, žiaurus kaip mirusiųjų buveinė tokio tipo meilė skatino arba paveikė pranašą Eliją, kuris paviduliavo dėl viešpaties, jis norėjo užmušti tuos 450 melagingų pranašų. Dauguma šiandieninių žmonių neįvardintų to kaip Dievo meilės, bet tai buvo Dievo meilė, kuri buvo tokia pavydi Dievo meilės atžvilgių, jo sandoros pažadų. Tai yra žiauru, tai labai žiauru žiūrovų, stebėtojų akise, kurie to nesupranta. Tai yra labai žiauru tiems, kurie mano, kad o, jūs apvagėte savo šeimą, savo bažnyčią, jūs neleidžiate jiems eiti ten, neleidžiate eiti į kino teatrą, daryti to, neleidžiate ten lankytis, jūs tokie žiaurus. Taip, tai žiauru. Tai žiauru, kaip mirusiųjų buveinė. Ir tokio tipo meilę tu privalėsi turėti, kad eitum į paėmimą. Greičiausiai čia sėdi tokie žmonės šį vakarą, kurie, jeigu žinotų, jog jų vyras arba vaikas neina į paėmimą ryte, jie irgi pasiliktų su jais, nesirinktų eiti į paėmimą. Nesirūpinkit, bet kuriuo atveju tu neįsi į paėmimą, jeigu taip galvoji. Auč. Auč. Pasakiau, auč. Broli Doni, jeigu aš žinočiau, kad mano vaikelis neina į paėmimą, aš negalėčiau jo palikti. Nesijaudink dėl savo vaikelio, tu pati niekur neisi. Jeigu tu nemyli Dievo labiau už viską, už kiekvieną žmogų šiame pasaulyje, tu net nesi toje kategorijoje, apie kurią aš kalbu, nes tu neturi tokios meilės. Tu neturi tokios meilės, kuri yra stipri kaip mirtis. Mano pastorius neina į paėmimą, aš irgi neįsiu. Pasakysiu štai, kad jeigu mano žmona neįs, mano brolis, bet kas, aš vis tiek tęsiu, eisiu į priekį, aš mylėsiu jų taip stipriai, net jeigu ir niekas iš šios bažnyčios neįsi paėmimą, aš eisiu, paliksiu, jeigu turėsiu visus. Pasakysiu, tai yra taip žiauru. Taip, tai yra labai žiauru. Pasaulio akimis. Mano akise ir tų, kurie turi tą meilę, Tai yra tiesiog atsidavimas jam. Ir tai nėra žiauru. Tai bent. Ji pasakė, pavydas žiaurus kaip mirusiųjų buveinė. Pavydas. Taigi, individas turi tą meilę ir jis pavydė ne vien tik jo, bet ir savęs. Bijo, kad kas nors neatsistotų tarpę tarp jos ir mylimojo prisirišimas, sportas, veikla kažkokia, pasimėgavimas kažkoks. Ar suprantate, apie ką aš kalbu? Aš nesakau, kad Dievas nori, kad mes sėdėtume ir visą laiką Bibliją skaitytume. Aš žinau, broli, jūs turite pomėgius ir sesės, jūs neturite daryti iš to stabo. Bet tas asmo, kuris turi tikrą meilę, jam nereikia vedžiotis pastoriaus su savimi visur, golfo aikštyną ir panašiai. Nereikia pastoriaus vedžiotis į medžioklę ir panašiai. Meilė esanti jų viduje jiems padeda nes jie turi tą kažką viduje, kas jiems sako, Dieve, aš nenoriu to statyti priešais tave, aš nenoriu medžioklės, namo, žmonos, darbo, automobilio statyti priešais tave. Ši melė yra tokia žiauri, ji atima iš manęs tuos dalykus, kuriuos aš noriu daryti. Kai kurie iš jūsų jau seniai neklausote, apie ką kalbu. Jūs tiesiog manėte, kad norite būti nuotaka. Daug žmonių žinioje nenori būti nuotaka, jie nori būti kaip paleistuvė. Jie nori būti paleistuvė, laisva mylimąją. Gauti sėklą iš jo, palaiminimus, tiesiog nenori pilnai įsipareigoti jam savo širdyje, nenori tos tikros meilės. Pasakysiu štai, jeigu turiu atsisakyti mamos, tėčio, negaliu to padaryti. Jeigu tu uždėjai ranką ant plūgo ir atsigrėžė atgal, Jeigu tu nemyli jo, o myli tėvą ir motiną, jeigu tu nemyli jo labiau už tėvą, motiną, brolius, tu net netinki tam. Bažnyčia, sako amen. Tokio tipo meilė rodos tokia žiauri. Kaip Dievas galėjo pasakyti Abromui, palik savo giminę. Palik juos, išeik. Kaip Dievas Kaip Dievas galėjo pripildyti brolį Branhamą šventąją dvasę ir duoti jam tokį išgyvenimą, kad tėvas jį išmetė iš namų? Kodėl Dievas tai padarė? Nes taip Dievas elgėsi. Jėzus pasakė, nemanykite, jog aš atėjau atnešti žemėn ramybės, atėjau atnešti neramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sunaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Aš kalbu apie tokią Dievo meilę, kurios vietos niekas neužims ir nepakeis. Amen. Šlovė. Žiūrėkite, vėl jis sako, laikyk mane kaip anspodą prie savo širdies, kaip apyrankį ant rankos. Meilė yra stipri kaip mirtis, pavydas, žiaurus kaip mirusiųjų buveinė. Jos karštis yra ugnies karštis, stipriausia liepsna. Originalė yra jos žarijos, yra it ugnies žarijos. Žodžio žarijos reikšmė liepsna, ugnies blyksnis, žypsnis žarijos. Pažiūrėkite, dabar ji mato ant gamtinius elementus arba komponentus, kurie yra reikalingi tam, kad padaugintų dievišką meilę tarp jaunikio ir jaunosios. Ji ne tik padaro tai viską ant gamtiškai. Mes žinome, kad ugnies stulpas, kai Mozė jį matė, ten nebuvo minimi, minimo žarijos, ar ne? Kai brolis Brankamas matė ugnies stulpą, ten taip pat nebuvo paminėto žarijos. Tačiau čia nuotaka žvelgia tokiu kampu, jį mato tą vaikščiojimą su Dievu ir supranta, kad kažkas turi būti išlaikoma. Nėra taip, kad viskas antgamtiška. Jeigu tu nesimelsi, neskaitysi, nemani, kad Dievas už tave viską padarys. Nebus taip, kad tu ateisi ir Dievas ant tavęs išlies visus palaiminimus. Savo gyvenimą turi turėti žarijas ir kartais reikia įpūsti tą žarijas, išlaikyti jas, kad karštis išliktų. Draugai, labai dažnai mes dėl to papuolame į problemą. Mes neišlaikome Dievo duotos ugnies šiame dieviškame romane. Štai ji įvardina tuos komponentus, iš kurių susideda fizinė ugnis. Ir jis sako, žarijos yra ugnie žarijos. Žodis ugnies reiškia antgamtinė ugnis palydinti teofaniją. Antgamtinė ugnis palydinti teofaniją. Pažvelkite, savo viduje jis suvokė, kad yra jos gyvenime žarijos. Žinoma, rytų žmonės jie neturėjo viryklių, dujinių elektrinių kaip mes, todėl jį labai aiškiai suprato, kad ugnį reikia išlaikyti ir žinojo, kad ugnies paslaptis lipėjo tame, kad tu turi kažką tai trinti, kad ugnis įsižiebtų, bet tam, kad ugnis išliktų, turi būti ten kažkas, iš ko ugnis galėtų maitintis. O teofaninė Dievo ugnis, ji nužengs ir įžiebs žmogų Tik tada, kai kažkas bus toje sieloje, iškota teofaninė ugnis turės degti. Aš nenoriu vien tik tai teofaninės ugnies, aš noriu žaryjų savo vaikščiojime su Dievu. Draugai, nepabijosiu pasakyti, bet mano gyvenime su Dievu žaryjos kartais tikrai prigesdavo. Nežiūrėkite mane taip. Būtų nuostabu, broliai Džekai, jeigu ugnis visados liepsnotų, būkime nuoširdus, taip nėra. Tai nėra tai Dievo kaltė. Yra dalykai, kuriuos mes turime padaryti lygiai taip pat namuose, vyras ir žmona. Jūs tai kuriate. Kai kurie romantiškus santykius išlaiko iki pat kapo, kol vienas numiršta. Kitiems tai tęsiasi tik tai šešis mėnesius ir viskas baigėsi. Dėl to žinioje matome ir paleistuvavimą, ir svetimavimą, ir taip toliau nes jie galvoja, kad tai yra kažkas antgamtiško, tai nėra vien tik tai antgamtiškumas, yra ir fiziniai dalykai. Ir štai jį tai mato ir sako, ši meilė, aš reikalauju tos meilės, ir aš žinau, kad yra žarijos, tačiau aš žinau, kad yra ir teofaninė ugnis, yra antgamtinė ugnis, kuri įžiebė žarijas. Iš kur ateina žarijos? Žarijos ateina iš degios medžiagos. Šventoji dvasia nenuėjo ir nenukirto medžio. Šventoji dvasia neparnešė to medžio namo ir nesukapojo jo. Šventoji dvasia net nešė malkų į namus. Ji turėjo kažką padaryti. Ji turėjo melstis, ji turėjo klausytis pamokslų, skaityti Bibliją, ji turėjo eiti bažnyčią, aukoti. Žaryjos, jos vaikščiojime su Dievu. Tam, kad atėjusi teofaninė ugnis turėtų su kuo dirbti – Rytoj sekmadienio rytą sutiksime žmonės stovinčius prie bažnyčios durų. Penkios minutės iki susirinkimo kalba apie žvejybą, medžioklę, didelį briedį pamatė, turi didelį projektą darbe, darbas vyksta, nuvyko vienur, kitur, trečiur, aš tą darysiu, tą planuoju. Ar girdėjai apie tą sportininką, jis tokį įvartį įmušė, o tas sportininkas golfo aikštinė tą ir tą padarė, tu nepatikėsi, o... Po to eina į bažnyčią, šlovė Dievui, aleliuja. Viešpas mano, apie ką jie šneka, ką jie čia daro. Jie įžiebė medžiotojų istorijomis medžiotojų liepsnas. Daugybę malkų priruošia. Skaito įvairiausių žurnalus, Reader's Digest, Moterių Digest, kaip gerai su Dievo Digest. Nagi bažnyčia, nenutilkite, Aš kalbu apie tokią meilę, kuri įves jūs į paėmimą. Tai nėra pasirinktinis variantas. Ar suvokite, kad vieną rytą sėdėsite šiuose suoluose, o išrinktųjų nebebus, jeigu neturėsite šios meilės? Mes čia nežaidžiam žaidimų, draugai. Laikyk mane kaip anspaudą prie savo širdies, kaip apyrankę ant rankos, meilė yra stipri kaip mirtis, pavydas žiaurus kaip mirusiųjų buveinė. Jos žarijos yra ugnies žarijos, teofaninės ugnies žarijos. Stipriausia – liepsna. Meilės ugnis sėkminių dieną. Kas nutiko susirinkusiems aukštutinėme kambaryje? Jie atsinešė ten malkų. Kur jie ėjo? Jie ten, aukštutinėme kambaryje. Jėzus pasakė jiems tai padaryti, eikite ir laukite, jie tai padarė. Taigi taip jie atnešė tas malkas ugniai. Ir jie pradėjo melstis. Pradėjo du pagaliukus trinti vienas į kitą. Kodėl Dievas tiesiog nepasiuntė šventosios dvasios ir Ne, jie turėjo paruošti medį, jie turėjo suruošti tai, jie turėjo turėti kažką, ką šventoji dvasia galės uždegti. Pasakysi, mes tau už tai mokame, pastoriau, tu už mus nagrinėjai raštą, tu meldiesi už mus, tu klausaisi pranašo. Ne, aš to nedarau už jūs. Gėda jums, kurie neklausote pranašo pamokslų. Pasakiau, gėda jums. Aš neturiu laiko. O, tu per daug užimtas. Turi surasti laiką. Nori, kad šventoji dvasia galėtų tave uždegti? Įdėki ten žaryjų, broli. Štai, jie susirinko viršutinėme kambaryje. Atnešė ten tas malkas. O viešpatie, štai ateina ta teofaninė ugnis. Ką Dievas padarė? Ugnis buvusi viduje buvo didingesnė už tą, kurie jie išvydo išorėje. Nes ta, kurią jie išvydo išorėje, apsireiškia tik trumpam. Ir kiek mes žinome, jie atsirado tik virš tų pirmųjų 120 susirinkusiųjų, bet ta vidinė ugnis, kuri įžiebė jų vidinės sielos žaryjas, degė iki pat galo, jie vedė juos į uh, kankinimus, į nužudimą ir jie buvo tokie stiprus ir galėjo iškentėti tai. Ir Paulius pasakė, aš kovojau gerą kovą, aš išlaikiau tikėjimą. Ar įsivaizduojate šietoną sakantį, kaip jie gali tai padaryti? Kaip šie žmonės gali tai padaryti? Vakar mes paėmėme pastoriaus žmoną, praplėšėme jos pilvą, ištraukėme negimusi kūdikį ir sumaitinome liūtams. Mūsų kariai tuomet įkabino kablius į jos odą ir išplėšė mėsą visą iš jos. Tuomet mes pririšome laukinius arklius, vieną prie vienos rankos, kitą prie kitos ir išplėšėme jai rankas. Ir štai sekmadienio rytas, o vyras stovi prie sakyklos ir pamokslauja Dievas, geras Dievas, Dievas, mylintis Dievas. Ir mes grasinome jiems, pasakėme tai, ką padarėme tavo žmonai, padarysime tavo susirinkimui. Nejaugi jis nežino, kad jis pražudys savo vis Nejaugi jis nežino, kokį kvailą, idiotišką dalyką jis daro pamokslaudamas. Jeigu mes atrasime juos, mes užmušime žiauriai visus juos. Jis toks žiaurus pastorius. Žiauru. Jau esu tai sakęs, bet pasikartosiu. Tokiu būdu išorinis pasaulis ir pasaulietiški žmonės žinioje žvelgia į mus, kurie norime išauklėti savo vaikus teisingai. Jūs norite apsaugoti juos nuo tų šiukšlių nesąmonių filmuose, kurie užpildo jų galvos, tos paleistuvystės ir taip toliau. Jūs bandote apsaugoti juos nuo gerimo, narkotikų, muzikos ir taip toliau. Pasakysiu už tai, kad šioje bažnyčioje yra tokie jauni žmonės, su kuriais jūsų vaikai neturėtų bendrauti. Tu neturi taip sakyti. Turiu, nes aš esu ganytojas. Melskitės, kad žinotumėte, su kuo jūsų vaikams galima bendrauti. Nagi, yra tokie vaikai. Vaikinai, neleiskite jūsų dukroms su jais bendrauti. Pirmiausia, nori jas pabučiuoti. Atsiminki, jaunuolį, kai tu sulėti savo lūpas su jos lūpomis, tu potencialiai atlieki paleistuvystės aktą. Aš supyksiu ir išeisiu. Viso gero. Ar matot jo akise ašaras? Nemanau. Man nepatinka vilkai, todėl viso gero, vilkė. Tikra meilė pasakys. Dukra, klausyk, brangioji, aš myliu tave. Ar aš nenoriu, kad tu būtum suteršta. Aš nenoriu, kad kažkoks pošeiva pavoktų tavo dorybę ir paliktų tave su vaiku, kurio turėtum rūpintis. Atminki, tai yra gyvatės prigimtis. Padaryti moterį neščia ir neauginti savo vaikų. Būtent gyvatės vaikas Kainas nebuvo auginamas. Jis padarė Jėvą nes čia, bet neaugino savo vaiko. Šioje žinioje taip pat turime tokių. Jie dideli vyrai gali padaryti moterį nes čia, bet yra gyvatės prigimtis. Tačiau tikra Dievo sūnaus prigimtis yra mylėti Dievo dukterį, gerbti ją, ne dėl sekso. Pasakysi, tai taip žiauru, taip. Ir aš taip didžiuojuosi, Aš taip didžiuojosi, kad galiu būti sutapatintas su tokiu žiaurumu. Taip stipriai, kad rytoj ryte vėl apie tai pamokslausiu, nes matau, kad kai kurie iš jūsų tuoj pratrūksite. Aleliuja. Pasakysi, kaip tu gali kalbėti apie tai? Aš uždegtas. Aš degu broli Rudy, tai degina mane, tai degina, tai ugnies tulpas ir aš turiu žarijas. Dėl to aš nagrinėju, tyrinėju raštą, tyrinėju. Kai šventoji dvasia ištinka mane, aš noriu būti pasiruošęs tam ištikimui. Aš nepraleisiu visos nakties medžiodamas ar žvejodamas. Aš ateisiu pas Dievo žmonės, nešinas malkomis. Aš priruošiu daugybę malkų, kad šventoji dvasia turėtų ką uždegti. Pasiklausykite. Laikyk mane kaip anspodą prie savo širdies, kaip apyrankė ant rankos meilė yra stipri kaip mirtis, pavyda žiūrus kaip mirusiųjų buveinė. Jos žarijos yra ugnie žarijos. Stipriausia liepsna. Stipriausia, aistringa, karšta liepsna. Žodis stipriausia reiškia Dievo liepsna arba Jehovos liepsna. Smarkus sielos karštis. Tai yra liepsna, Jehovos liepsna. Apie ją jį kalba. Tai nėra tiesiog mokymas, tai nėra tiesiog treniravimas. Mokiniai sėdėjo prie Dievo kojų, girdėjo, kaip Dievas kalba, bet tai nesuteikė jiems atgimimo iš aukšto. Jie negalėjo išlaikyti to. Petras nuėjo ir vis tiek keikėsi. Visi kiti melavo, visi kiti neigė, išsižadėjo jo. Tu gali būti prie pačio didingiausio pastoriaus kojų, prie Viljamo Branhamo, Bet jeigu tu negausi šventosios dvasios, tu būsi prarastas. Mokymasis, mokymasis, doktrina, doktrina, doktrina. Daugeliu žinios tikinčių tai svarbiausia. Akivaizdu, kodėl jie praleidžia šventosios dvasios krikštą. Tu turi žinoti, kaip tuo tikėti, kaip tuo. Paklausykit, tai yra svarbu, bet ar tu turi tą šventąją dvasę savo sieloje atgimimą iš aukšto? Jeigu turi, tada tikėsi teisingais dalykais. Pažvelkite, jis sako, te, te bus tos žaryjos, degančios, Te tai bus stipriausia liepsna, Jehovos liepsna. Te įdegs mano sieloje. Leiskite pabaigti štai kuo. Brolis Brankamas pasakė, ugnis tai šviesos pavidalas. Ugnis yra šviesos pavidalas. Šviesa ateina iš žodžio. Ugnis yra šviesos pavydalas. Žinote, kodėl daugelis neturi tos ugnies, nes jie negyvena tinkamoje šviesoje. Ugnis yra šviesos pavydalas, kylantis iš žodžio, ateinantis iš žodžio. Pažiūrėkite, kvailosios mergelės lempose turėjo, tai jos uždegė savo žibintuvus lempas. Kas tai yra? Dievas yra žodis, aliejus yra dvasia, o ugnis yra Evangelijos šviesa, deganti iš aliejaus. Aleliuja. Dievas yra žodis, aliejus yra dvasia, o ugnis yra Evangelijos šviesa. Ar tai nenuostabu? Brolis Brankamas faktiškai pasako, kad aliejus yra dvasia. Taigi, tu turi žodį, kuris yra Dievas, tu turi dvasę, kuri yra aliejus. Tačiau vis tiek turi turėti ir liepsną, kuri yra ugnis, yra Evangelijos šviesa, deganti iš aliejaus. Amen, jis pasakė, teisingai, aliejus yra inde, ugnis dega. Tai parodo, kad ji atspindi šviesą to, ką žodis pasakė. ta stipri meilė. Ta stipri meilė. Keista. Tiems, kurie jos neturi. Tai neįprasta. Tai skatins tave daryti tokius dalykus, kurie tiesiog rodos neturi prasmės. Jūs, vyrai, kurie mylite savo žmonas, jūs su džiaugsmu mirtumėte už jas, jeigu reikėtų. Maniau, kad nors keli broliai pasakys amen. Na, sesės, dabar matote, už ko ištekėjote. Mes jau kalbame apie mirtį. Pasakysiu dar kartą. Aš duodu, broliai, jums šansą, nes noriu ramybės jūsų namuose po bažnyčios, kad nebūtų pykčių. Broliai, kurie iš tiesų mylite savo žmonas, jeigu reikėtų, jūs mirtumėte už jas. Matote, sesės, iš tiesų to neturėjo omeny. Aleliuja. Kodėl? Jūs mylite jas taip stipriai. Ir Dievas pamilo tave taip stipriai, ne tik pamilo, bet vis dar myli. Tai buvo ta stipri jėga. Ar žinote, kas sukels šį dalyką kūno perkeitimą? Dievo meilė. Ir jūsų meilė jam, ir pasaulietiškų dalykų neapkentimas. Jis taps toks didis, ir tai palies jo širdį meilėje. Mums dar nėra taip bloga nuo pasaulio. Ne, mes juk taip mėgaujamės gyvenimu visais dalykais, bet Dievas žino, kaip viską pakeisti, kad mes nesijaustume taip. Ir žinote, kas iš tiesų paleis paėmimo ciklą, kada paėmimas pradės pasireikšti, paskutinis pasieks tą brandumą, tai bet štai koks Dievo planas. Tai yra atskiras pamokslas, bet Dievas prieš pasaulio sutverimą žinojo kiekvieną žmogų, kuris turės gyvybę. Ir Dievas kiekviename amžiuje pasėjo savo iš anksto numatytą sėklą. Jis žinojo kiekvieną, kuris ateis gims žemėje. Bet ar galite įsivaizduoti, paskutiniu metu Dievas turėjo pasiekti laiką, kada jisai daugiau nebesės daugiau sėklų kūdikėlių širdise, kurie gims. Nes atminkite, kaip 1964 pamokslė apie Floridą sakoma įdomu, kodėl prabudimas nejuda tą linkme kaip anksčiau. Jis atsako, nežinau, bet sakykime yra taip. Gimsta mažas berniukas ar mergaitė, Sietle, Vašingtone. Dabar toje knygoje yra jų vardas. Bažnyčioje viskas tęsis, bus žaidžiama, bus susirinkimai ir taip toliau, tol, kol tas vaikas pasieks reikiamą amžių, kad priimtų tai. Štai kaip. Ar jums tai patinka ar ne, bet paėmimas yra skirtas tik išrinktiesiems. Ir tu su savo ženklu negali pakeisti vieno iš savo vaikų, kad jis būtų išrinktas. Jeigu Dievas jo tokiu nepadarė, tu negali. Aš žinau, kad tai jūs skaudina, nenorite to girdėti, bet tai yra tiesa. Dievas savo meilėje, girdėdamas nuotoko šauksmą, Jėzau Kristau, atei greičiau, viešpate Jėzau, ateik greičiau. O ji žodžio prieškimu išgirdo ir pamatė, kas ji yra, vis daugiau ir daugiau. Nejau nuoširdžiai galvojate, kad Dievas laukia visų mūsų, kol mes ištaisysime visus žmogiškus trūkumus? Laukia Džimo Babo kaip mirtingojo, Rono Kingo, Donio Reigano laukia, kad jis taptų tobulas? Ne, tokiu būdu iš vis nebus paėmimo. Bet Dievas išgirdo Izraelio vaikų šauksmą, verksmą. Dievas nelaukia, kol jie visi taps tobuli. Dievas išgirdo jų aimanas, dėjavimą, verksmą. Dieve, mes neapkenčiame šio svetimaujančio pasaulio. Dieve, mes netinkame šiam pasauliui daugiau. Štai kas skatino Dievą ir palėtė jį. Ir Dievas iš meilės pasiuntė pranašą. Vieną dieną, kai mums pasidarys tai bloga nuo šio pasaulio, visame pasaulyje pasigirs verksmas šauksmas ir Dievo širdis bus paliesta vėl. Dievas pasakys, siūsk jiems jų teofanijas. Man nebereikės pranašo, man nebereikės pastoriaus, man reikės mano teofanijos. Todėl kas įvyks. Jeigu tu mirei ir įėjai į Teofaniją, Teofanija susitiks su išpirktuoju kūnu. Jeigu tu esi čia gyvas, tu paimsi savo kūną susitikimui su Teofanija ore. Tu pats paimsi savo kūną, Rodos jis kalba apie du žmonės, bet tu esi sėkla genas, tu paimsi savo kūną, tu, Dievo sėkla, Dievo genas, Dievo gyvybė, Dievo meilė, išrinkta Dievo mintis, kuri pasireiškia žodžio atvaizde, tu paimsi savo kūną susitikti su Teofanija ore. Kas įvyks? Dievo meilė. Jis išgirs šauksmą, verksmą ir pasakys, aš daugiau negaliu atlaikyti to, aš negaliu atlaikyti to, daugiau negaliu. Šiandien yra ta diena. Visa mano sėkla surinkta. Jie visi pasiekė tą vietą Krikšto šventąją dvasia. Daugiau negaliu sulaikyti. Jiems sunku eiti į mokyklą, eiti į darbą. Iš jų juokiasi, tyčiojamasi. Jie kenčia gėdą, nėra taikos namuose, bažnyčioje. Niekur nebėra taikos, aš negaliu to daugiau atlaikyti nei vienos dienos, matydamas savo mylimąją laiko soduose. Ateiki pas mane, mano meilė. Ateiki ir jis pats nusileis nuo Dievo sosto. Jis nesiūs elektroninio laiško ar žinutės telefonu. Kiekvienas Dievo genas žemėje turės prieimimo stoti imtuvą tam ištartam žodžiui. Galbūt stovėsi priešais vedrodį, ruoždamasis darbui, valysi tuos sudilusius dantis, žiūrėsi į savo pliką kaip moliūgas galvą. Ir staiga, uh, ir tu viską susigražinai. O tu galbūt dar tebe būsi lovoje, Pasakysi, broli Doni, aš bijau praleisti, nesijaudinki, sutvarkyk sielą, kūnas pasivys. Tavo vyras galbūt bus perkeistas stovėdamas prie kreuklės. Ir staiga, tu tiesi ranką, kad įjungtumė žadintuvų snaudimo režimą ir tavo siela pasivys Dievo žodžio šviesą. Ir staiga, tavo kūnų daugiau nebereikės žadintuvo. Tiesą sakant, jam nebereikės ir miego. Kas tai padarė? Įstatymas, įstatymiškumas, meilė meilė. Laikyk mane kaip anspaudą prie savo širdies, kaip apyrankę ant rankos. Meilė yra stipri kaip mirtis, pavydas žiaurus kaip mirusiųjų buveinė. Pasimelskime. Tėve, Dieve, liudijant tavo šventai dvasiai šį vakarą, aš jaučiu tą atatranką viešpatė Jėzų. Yra tie, kurie čia stovi ir jie neturi tos meilės. Aš nesakau, kad jie nemyli tavęs. Tiesiog jie dar nemyli tavęs iš tinkamos sferos. Meilės ligmuo neperėjo į tą lygmenį, kai žodis atsiveria ir jie įeina į paėmimo ciklą. Jie vis dar yra išteisinimo meilėje, pašventinimo meilėje. Kai kuriems pasipila ašaros, jie verkia, kai pagalvoja, kad anksčiau gėrė, rūkė, paleistuvavo, o dabar tu jiems atleidai, juos tai paliečia, nes ten slypi jų meilė. Kai kurie galvoja apie pašventinimo darbą, kaip tu juos pašventinai išvaliai jų gyvenimus. Tačiau, kai einame gilin, Jie tiesiog sėdi, klausosi. Kai yra kalbama apie tokią meilę, kad net jei mamai galbūt turi pasakyti, mama, aš turiu stovėti su šiuo žodžiu vienas. Galbūt vyrui turi tai pasakyti ar sūnui. Nes jie iš tiesų taip nesijaučia širdise ir jie negali vaidinti arba pamėgdžioti viešpatė Dievę, jeigu dar yra malonė. Ant malonės sosto šį vakarą – Te šventoji dvasia aš meldžiu, dirb su jų širdimis. Tai negali būti tik tai emocijomis, tai negali vykti dėl to, kad aš esu pateptas, tai nesuveiks. Tu turi tai padaryti. Aš negaliu įbauginti jų, kad jie mylėtų tave, nei tu negali jiems padovanoti to. Jeigu tu tik laimini ir laimini, laimini juos, tu negali nupirkti jų prieraišumo Berniukas negali priversti mergaitės įmylėti, arba įmylė, arba nemyli jo. Viešpatė arba žmonės daro tai, arba nedaro. Jeigu jie to nedaro, visos citatos ir visa žinia, jie gali išmokti viską mintinai, tačiau tai neįves jų į paėmimą. Jeigu jie turi meilę ir tu turi meilę, kažkas juose buvo išrinkta, galbūt jie negali mintinai atsiminti nei vienos citatos, tačiau jie paliks šį pasaulį paimime, nes juos palėtė dieviškoji meilė. Jie jaučia tą meilę, kurią Dievas jautė vaikščiodamas tą dieną Edene. Ir kai Dievas buvo toks paliestas, pažvelgė į Domą ir sako, aš nesuprantu tokios meilės, aš, aš negaliu susitapatinti, aš nesuprantu tokios meilės. Tu palieki savo dievystę dėl tos moters, Adomui. Tu palieki mane, savo tėvą, dėl moters. Tu palieki rojų amžiną gyvenimą dėl tos moters, kaip tu gali tai padaryti, Adomai? Jis pasakė, jeigu tu išeini, aš irgi išeisiu. Todėl Dievas persikėlė į rytinę pusę nuo vartų ir įkūrė ten savo sostą, kur buvo aukuras. Tie iš mūsų, kurie sugrįžtame prie to aukuro, viešpatė Jėzau, mes jaučiame tą pačią meilę. Nes tokiu pačiu būdu jaučiamės, kai galvojame apie dangų. Jeigu tavęs ten nebus, aš net nenoriu eiti ten. Viešpatė, jeigu tavęs nėra šioje bažnyčioje, kodėl aš turėčiau ją eiti? Jeigu tavęs nėra šioje žinioje, mes žinome, kad tu esi, bet jeigu nebūtum, kodėl aš turėčiau tikėti ją? Jeigu tu nesi šios Biblijos dievu, kodėl aš turėčiau ją skaityti? Bet, o Dieve, tu esi savo žodžio dievas. Tu esi žinios dievas, aš tikiu, kad tu esi čia ir tavo dėka mes būsime danguje. O Jėzau, padėki mums, meldžiu. Padėki mums nebūti vien tik tai dangiškai mąstančiais, kad atitrūktume nuo visų fizinių dalykų, kad turime pasiruošti. Taip pat padėki, kad mes nebūtume vien tik tai kūniškai mąstantis ir atitrūktume nuo dangaus. Padėki mums viešpatė Jėzau, ateiki viešpatė Jėzau. Įdomu, kiek praėjo laiko nuo to, kai kai kurie iš jūsų paskutinį kartą sakėte tai, ateiki viešpatė Jėzau ateiki, viešpate Jėzau. Įdomu, ar jūsų sakymas ateiki, ar tai nėra tas pats, kas sako visa nuotaka žemėje, ateiki viešpate Jėzau? Ar jūsų žodžiai susijungia su tuo bendru šauksmu, ateiki viešpate Jėzau? Oh, o, tėve, padėki mums šį vakarą. Kas iš jūsų pasakys, aš myliu jį, broli Doni, bet man reikia, kad mano žarijos būtų vėl įpūstos, įžieptos vaikščiojame gyvenime su Dievu. Iškelkite savo rankas, jei taip yra, te palaiminus viešpats visame pastate. Jūs mylite jį, jūs tikite, kad turite šventąją dvasę, bet jums tiesiog reikia, kad tos žarijos būtų vėl įpūstos, kad liepsnai įžieptų tarp jūsų ir jūsų mylimojo Kristaus. Te palaiminus Dievas galite nuleisti savo rankas. O kaip yra su tavimi, su jaunimu, su vyresniais? Pasakysi, broli Donė, aš anksčiau jaučiau tai, bet aš netekau to. Pasaulio dalykai įėjo į mano gyvenimą ir nutraukė tą viešpatės džiaugsmą. Aš negyvenu tokiu būdu, kuris yra malonus viešpačiui. Ar iškeltumėte ranką jam ir pasakytumėte tai? Te laiminais Dievas, viešpatė Jėzau. Aleliuja. O, tėve. Mielas tėve. Aleliuja. Ateiki, mano meilė. Ateiki, mano meilė. Aš laukiau šios dienos, kai galėsiu suteikti tau kūno perkeitimą. Amžinybė mūsų laukia. Ateiki. Amen. Aleliuja. Viešpate Jėzau, ateiki. Aleliuja. Ateiki. Mano meilė. Aš laukiu šios dienos. Amžinybė mūsų laukia. Ateikė. Mano meilė. Ateikė. Aleliuja. Paprašykite, kad šventosios dvasios vėjas šiandien įpūstų jūsų žarijas ugnį, jūsų žarijas gyvenime su Dievu. Palaimintas Jėzus. Aleliuja, viešpatė Dieve. Laiminame tavo vardą viešpatie. Laiminame tavo vardą viešpatie Jėzu, mes mylime tave, tėve.